ura kai mele ofeos ura pote ofeos exiu prote proagein kai badisdein tadeloi pa mele elegon pos choris omaton kai rinos hemas axeis hos kai ta loi pas doia Tautende de uk epeithon heos to fronun enike he urade de erche kai ege surusa tufle pan to soma heos eis barathron petron en exeises ho office ten rakin kai pan to soma e plege de hicetewe ten kefalen lecusa soson he mas eis theleis despoina ses gar caces eridos epeiraceen. Andras dolius cae cacus, cae tois despotais epanista menus, homythos elengei.